בוקר טוב. וקצין אספקה ראשי, יוני בגן, ואמירה המפיקה. צהריים טובים. ורובי הטכנאי. לא, תכף הוא יבוא, בסדר. ורוחו בינתיים פה. כן, כן, כן, הוא כאן, הוא כאן. השידור רץ, אין, אין בעיה בכלל. טוב, אה, אנחנו פתחנו אה, עם סיימון וגרפונקל, Sound אוף סיילנס. כל התוכנית היום היא בעצם סיימון, וגם סיימון וגרפונקל, וגם עודד גדיר. עכשיו נסביר למה. אתם יודעים מה? עודד יסביר למה. <laughs> אה, יש אה, מופע שנקרא פול סיימון המחווה. זה מופע המחווה אה, היחידי אה, בישראל, למיטב ידיעתי, לפול סיימון. יש לפול, לסאונד וגרפינקל, אבל זה מופע שהוא... כשאתה אומר יש מופע, צריך להגיד, יש לי מופע. יש לי מופע. יפה. אה, אתה יודע, הצניעות. אה, טוב, מישהו חייב להעלות את המופע הזה, כן? כן. כן. אז יש לי מופע, אה, מחווה לפול סיימון. כן. <clears throat> אה, באמת השירים הם אה, חצי, ממש חצי חצי, לא שהתכוונתי, אבל יצא שממש חצי חצי מסיימון וגרפנקל ומקריירת הסולו שלו. אה, ואנחנו כבר התחלנו להופיע עם זה בכל מיני מקומות בארץ, וזה עובד מדהים. זה... אני ולהקת גרייסלנד, <laughs> שמורכבת מירדן אשכנזי על בס וקולות, זוהר יעקב על תופים, כלי הקשה וקולות. ואביאל קריב אה, גיטרות וקולות. אה, ניהל את המופע הזה אומנותית חיים שמש האגדי, עבדנו על זה כמעט שנה ביחד. אה, תהליך מאוד מאוד ארוך ו- ומעמיק ומסור. ו... וזהו, המופע הזה עכשיו רץ, ובעשירי לתשיעי אנחנו נופיע עם זה בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. אוקיי, okay, יפה מאוד, ו... יש אורחים מיוחדים אה, במופע המיוחד הזה, או ש... אני האורח המיוחד. אתה האורח המיוחד. אולי כן. אנחנו נהיה האורחים המיוחדים שם, אה, בקהל. אחלה, אה, מוזמנים מאוד. תודה רבה. מתי? בעשירי לתשיעי? תשיעי לתשיעי, נכון, יופי, כל הכבוד. אז אנחנו די קרובים, כי אני שישי לתשיעי. אולי נעלה ונרקוד על הבמה לצלילי סיימון או סיימון וגרפונקל. עכשיו, אתה יודע מה, בוא נשמע אותך מבצע שיר של סיימון. אה, אולי יותר מאוחר, אני דווקא רוצה לספר, אה, להתחיל דווקא בלספר על, על, על השיר הזה ששמת בהתחלה, okay. אוקיי. אה, ברשותך. בבקשה. אני חושב שזה שיר שבעצם, מה שנקרא, כמו, ש, כמו שהיה את הביטוי הזה, ישראל על המפה עם הכדורסל, אז מה ששם את פול סיימון על, על, על, על המפה היה סאונד אוף סיילנס. והסיפור הוא נורא נורא מעניין, בגלל שפול סיימון אה, התחיל לכתוב שירים בגיל מאוד מאוד צעיר, בתור טינאייג'ר ממש ככה, גיל 12-13. והוא כתב המון המון שירים, והוא הושפע מאלוויס פרסלי ומ"דה אברלי Everly והוא רצה לכתוב מין שירי פופ כאלה מתוקים ולהצליח בתור אה, כוכב פופ. לא רק שהוא הושפע מהאברלי ברודרס, הוא וארט גרפונקל היו בצמד שנקרא טום וג'רי. נכון, כן. נכון. כן. ו... וכתום וג'רי הם באמת הוציאו איזשהו להיט שבאמת טיפה ככה הצליח, הם טיפה טעמו איזשהו פרסום והצלחה. Good morning, little school girl. Hey, Schoolgirl. Hey Schoolgirl, Hey school כן. גר. מה קרה ל good morning? <laughs> כנראה איפה שהוא השתרברב באמצע. אמ, ואז אה, בעצם להצלחה הקטנה הזאת שהייתה להם אה, לתום וג'רי, לא היה לא המשך. ואז אה, אמ, פול סמון עשה עוד הרבה מאוד ניסיונות לכתוב שירים ולהוציא אותם ולקבל חוזרים בחברות תקליטים בתוך העולם הזה של שירי פופ כאלה של ה-50's, 50's, 60's, ומה שהיה turning point זה שהוא אה, אה, הלך לקולג' ובקולג' הוא הלך ללמוד ספרות אנגלית. אותו דבר, דרך אגב, כמו ליאונרד כהן, שגם הוא הלך ללמוד בכל ספרות אנגלית. והוא בילה תקופה באנגליה. הוא גם בילה תקופה משם באנגליה. משם הגיע Scarborough Fair, כי Scarborough זה עיר נכון. בעיירה נכון. באנגליה. נכון מאוד. אז אה, בקולג' הוא פגש איזושהי אה, מרצה שלו לספרות, שככה מאוד לקחה אותו תחת חסותה. והוא פתאום נפגש עם אמנות, מה שנקרא, גבוהה. אז הוא לא בא משם, הוא לא בא מעולם של של, של שירה, של ספרות, של תיאטרון, ופתאום בקולג' הוא הכיר את הדברים האלה. אה, תיאטרון, הקרנפים, כל מיני משוררים גדולים של אותה תקופה וכולי, ופתאום אמר לעצמו, רגע, בעצם זה... הקרנפים, מש... נגיד, זה לא הזואולוגיה, כן? זה כן. מחזה של אה, אונסקו, בדיוק. יונסקו. כן. אונסקו זה משהו אחר, כן. כן, אז המחזה הזה הפך לו את הראש. ו, ופתאום הוא הבין שרגע, בעצם זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לכתוב, אני, אני, פ, פתאום, פתאום התחלף לו התקליט. מלרצות לכתוב שירי פופ מתקתקים ולהיות איזה מין כוכבן כוח, כוח, פופ כזה, פתאום הוא רוצה לכתוב משהו משמעותי ועמוק ועם שפה אישית אומנותית שלו. ומתוך ה turning point הזה פ, הגיע בעצם סאונד אוף סיילנס. עכשיו, סיילנס עצמו, גם כן יש לו סיפור מעניין, למה? מוקלט פעמיים. בדיוק. כי הם אה, קיבלו חוזה בחברת תקליטים, פעם שנייה, אחרי, אחרי שנים שהם בעצם לא קיבלו, עם השירים באמת היותר עמוקים של סיימון, השירי פולק שהוא פתאום התחיל לכתוב. ובתוך התקליט הזה, זה היה תקליט מאוד אקוסטי כזה, גיטרה אקוסטית והם שרים. היה שם את סאונד אוף סיילנס. והאלבום יצא ונכשל. והם התפרקו, וסיימון נסע שוב פעם לאנגליה אה, מתוסכל ולהופיע שם. כשהוא היה באנגליה, ללא ידיעתו, אה, אה, מפיק מוזיקלי, שעכשיו אני לא זוכר את שמו, שעבד גם עם בוב דילן, לקח את, ה, את, ה, את ההקלטה הזאת של הגיטרה האקוסטית ושני הקולות שלהם, והלביש על זה את להקת הליווי של בוב דילן. גיטרה חשמלית, אה, בס חשמלי ותופים. <clears throat> שחרר את זה שוב פעם לרדיו. וזה הגיע למקום הראשון בארצות הברית. בדיוק. ב-65. וזה כבש את, את, ה, את הרדיו, ומשם כבר דרכם הייתה סלולה. אנחנו שמענו את זה, אגב, מפסקול הסרט אה, הבוגר, וכאן, אה, אם אני לא טועה, זה מופיע אפילו פעמיים. כנראה שהפעם השנייה זו הגרסה האקוסטית של, uh, של השיר. הראשונית, כן. Uh, אז אתם יודעים מה, אנחנו לא נמשיך כרגע עם הבוגר, אבל יש לנו עוד, עוד אה, אה, משהו אה, של סיימון וגרפונקל קל על הפטפון השני שהביא לנו יוני, את אלבום מיטב הלעיתים. אה, תרשמי לו בבקשה נון, כי הוא לא הביא תקליטים של פול סיימון. <laughs> זה אני משום מה שזכרתי רק את אה, גרפיגל ו... תעמוד בפינה שם, תעמוד בפינה, אבל נסתדר, נסתדר. בכל אופן, אנחנו נשמע אה, עוד שיר יפה של אה, סיימון וגרפונקל. וזה נקרא Homeward Bound. ואיך נתרגם Homeward Bound? הכיוון הביתה? משהו כזה. מכוון הביתה, כן. מכוון הביתה. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. -hmm. a of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward I wish I was Home, where my thoughts are skipping home, where my music's playing, home, where my love lies silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. Mm. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be home. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escape. At home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity. Like emptiness in harmony, I need someone to comfort me. homebound. I wish I was homebound, Home, oh, where my thoughts escape at home, where my music's playing at home, where my love lies with. silently for me. זה למשל שיר שסיימון כתב כשהוא היה באנגליה. והתגעגע. זאת אומרת, הוא היה בארצות הברית, הוא התגעגע לאנגליה, וה... where my love lies waiting, כי באנגליה, אמ, הוא פגש אה, אישה בשם אה, קטי, שהייתה אה, מורה לאנגלית, בן אדם שלא קשור לאור הזרקורים, ומאוד מאוד התאהב בה, וכתב לה כמה שירי אהבה מופלאים, והיא מוזכרת בכל מיני שירים שלו. אז פה, פה היא מוזכרת, הוא אומר, Love Lies Waiting, זה, זה, זה הקטי הזאתי שנמצאת באנגליה. אה, ועכשיו נשמע את אה, אמריקה. רגע, אבל לפני זה בוא נשאל, אם אנחנו כן. נכנסים לעניין הצהבהב אה, קצת, הוא כתב שיר לקרי פישר, הוא כתב שיר לאידי בריקל, או שהיא היחידה שזכתה לקבל שירים שהיא הנושא אני שלהם? אני חושב שהן נמצאות בשירים שלו, אבל בצורה קצת, קצת פחות ברורה. השתיים האחרות. היא, אתה יודע, זו הייתה אהבת נעורים כזאתי. אה, אני חושב... יכול להיות שעם קרי פישר הוא לא הספיק הרבה, הם לא היו נשואים הרבה זמן. למרות שהם ביקרו בארץ ביחד. לא, תראה, קרי פישר למשל מוזכרת בשיר גרייסלנד. כן. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own name, my own bed. אז זה למשל אגב, אתם קיבלתם עכשיו פריוויו אה, לקראת הבאות, כי בהמשך אה, עודד ישיר כאן, כן? אה, אז אנחנו נשמע את סיימון וגרפונקל שרים אמריקה, אמריקה זה ויפה. אה, כשהוא באמריקה, הוא גם שר על אמריקה, וזאת אמריקה קצת לא... בוא נגיד, היא לא אמריקה מהחלומות, או יותר נכון, אמריקה מהסיוטים. הוא מתגעגע לאמריקה, כן. כן. הנה, כבר מגיע סיימון וגרפונקל, אמריקה. must be lovers. We'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for a man. I said as we boarded a greyhound in Pittsburgh. This shipping seems like a dream to me now. It took me four days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus. Playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a kind. scenery. She read her magazine and moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching and I don't know in the cars on the New Jersey Turnpike. They've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. זה, הנה פה הוא ממש אומר, קאתי, אה, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. Uh, זה גם כן uh, הוא וקטי הזאת. ויש את השיר שנקרא קטי's Song, פשוט הקדיש לשיר. ועכשיו... אז אני אשאיר לכם. אתה תשאיר לנו, הקפלה, עודד גדיר, שר פול סיימון. I hear the drizzle of the rain Like a memory it falls, soft and warm, continuing, tapping on my roof and walls. And from the shelter of my mind, through the window of my eyes, I gaze beyond the rain drenched streets to England where my heart lies. My mind's distracted and diffused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep and kiss you when you start your day. And the song I was writing was left undone. I don't know why I spend my time writing songs I can't believe with words that tear and strain to rhyme. And so you see, I have come to doubt all that I once held as true. I stand alone without beliefs. The only truth I know is you. And as I watch the drops of rain weave their weary paths and die, I know that I am like the rain, there but for the grace of you go I. עודד גדיר, שר פול סיימון. תודה רבה. היה יפה. אז אה, המוזיקה הראשונה אה, ש... שאני שמעתי שהייתה שלי, אה, ולא מוזיקה שהתנגנה באוטו, או שההורים שלי ככה שרו בשני קולות <laughs> בארוחת צהריים, אלא משהו שאני בחרתי לשמוע, הייתה אוסף של שירים של סמה וגרפינקל, שקיבלתי בתקליט במתנה. הייתי בן 12, ו... אני לגמרי יכול להגיד שהכתיבה שלי התחילה בהשפעת אה, פול סיימון, זאת אומרת, האומן, אה, אני זוכר את עצמי כן, ממש יושב... כאן הזמן להגיד שעודד, זה לא רק פול סיימון, יש לך מספר לא מבוטל של, אה, אלבומים. עשרה אלבומים הוצאתי, כן. שהוצאת, כן. הם פיזיים, דיסקים, או שהם בסטרימינג בלבד? רובם בדיסקים, כן. וחלקם רק בסטרימינג. יפה. אה, האחרונים כמובן רק בסטרימינג, אבל אה, את רוב האלבומים כבר עוד הוצאתי בתקופה שעוד היה דיסקים. אמ, אז כן, אז אני זוכר את עצמי יושב ככה בחדר עבודה בכרכור, בחושך, מקשיב שוב ושוב לאוסף שירים הזה של סיימון וגרפונקל, מרגיש שפול סמון הוא סוג של חבר שלי. ולאורך כל השנים החברות הזאת אה, אה, נמשכה, זאת אומרת, עקבתי אחרי כל הקריירה שלו, הייתי מאוד מחובר לדברים שהוא עשה גם בהמשך. אה, בפירוש האומן שאני הכי האזנתי לו במשך כל חיי. ובאמת לפני איזה שנה וחצי או משהו כזה, פתאום נכנס לי הרעיון הזה של אוקיי, אני אקח את האהבה הזאת ואנסה אה, לממש אותה בגופי, זאת אומרת, לנסות להוציא מתוך עצמי את, ה, את הדברים ש, שנכנסו, לנסות להוציא אותם. לפני פול סיימון, אתה הופעת ב... עם שירים שלך? זהו, שאני מעולם לא אה, עליתי על במה בתור זמר קאברים, בתור זמר שבא לשיר כזמר שירים של אחרים. שרת את השירים שלך. שרתי את השירים שלי, כן. לאורך כל השנים, החל מהצבא, זה כבר עשרות שנים שאני שר את השירים שלי, אבל בהרבה מאוד הזדמנויות, הרבה מאוד סיטואציות, גם בשידורים חיים, חיים ברדיו, גם בפסטיבל הפסנתר שלוש פעמים בתל אביב, גם בכל מיני סיטואציות, אבל, אבל זאת פעם ראשונה שאני בעצם בא ועולה על במה בתור מישהו ששר שירים לא שלו. זו חוויה ראשון, ראשונית בשבילי. מה? איך זה מתקבל? מתקבל מדהים. אה, הופענו כבר בכמה מקומות בארץ, וקהל אה, עף על זה לגמרי. יש... אה, הופעות מאוד מצליחות. יש חרדת קודש מסוג אחר כשאתה שר שירים שהם לא שלך, ועוד שירים של פול סיימון? כן, זו חוויה מאוד מאוד שונה. תראה, יש פה, זה, זה שונה מהמון בחינות. אני חושב שהדבר הראשון שקופץ זה דווקא העניין של העברית והאנגלית. כי כשאני שר בעברית, זאת אומרת, אני כותב בעברית את השירים שלי. וכשאני שר בעברית, אני שר בתוך uh, עולם שלם של, של תרבות שהוא הרבה יותר uh, נגיש לי וברור לי גם, גם פיזית בפה, זאת אומרת, השפה הזאת. פתאום לשיר באנגלית ו, ולהביע את עצמך באנגלית ולהביא משהו שהוא, שהוא אותנטי, שהוא מדויק, שהוא רגיש, בשפה שהיא לא שפת האם שלי, זה המבצע הכי גדול. מה גם שהרבה מהשירים של פול סיימון הם שירים מאוד אמריקאים, הם, הם נופים אמריקאים, לגמרי. הם מושגים כן, אמריקאים. כן, והם שירים מאוד אישיים. זאת אומרת, אתה עולה על הבמה ואתה צריך להיות singer songwriter. זאת אומרת, הדמות שאותה אתה, זה לא כמו נגיד, סתם דוגמה, נגיד אנשים שעושים קאברים אה, ל... ל אפילו לחיפושיות, או בטח שלקווין נגיד, אז הם שירים שהם כאילו, ה-state of mind הוא מאוד אוניברסלי, אה, פופי, גדול מהחיים כזה. אצל סיימון זה משהו שהוא קטן וצנוע ורגיש ומאוד מאוד אישי. זאת אומרת, אתה צריך להביא מאוד מאוד את, את, את, את המימד הזה. צנוע וקטן, זה גם מתאר את הממדים הפיזיים של, אה, נכון. של הבן אדם. נכון. וכשראיתי אותו כאן בארץ ב-83, וגם במסיבת העיתונאים, ובחור אה, נמוך עם baby face. עכשיו, הוא נשאר נמוך, וה baby face שלו לאט לאט התחילו להתכמת לאורך השנים. זה כמו מלון שעמד בשמש המון זמן. <laughs> אבל גם בזה יש את, ה, את הקסם של, של אדם ש, שחי את החיים שלו, כן? הוא לא נשאר בתור אה, פוחלץ, כן? הוא חי. לגמרי. שלא לדבר על זה שבתקופת הקורונה הוא אה, העלה אה, אה, פוסטים שלו שר, נכון. כי מה הוא יכול היה לעשות אם לא, אם לא לשיר? נכון. זה היה מקסים. נכון. הוא גם יוצר ש... אני חושב שהמון המון יוצרים הושפעו מפול סיימון. הוא, הוא, הוא אחד מהיוצרים האלה שמאוד מאוד השפיעו על יוצרים אחרים. אה, סטינג מכנה אותו המנטור שלי. שלמה ארצי דיבר הרבה פעמים על זה שהוא כמה שהוא הושפע ממנו, אפילו ספציפית אה, בשירים מסוימים, למשל ארץ חדשה, זה שיר שמאוד מושפע מ Graceland. עכשיו בארץ חדשה אה, שלמה ארצי נוסע לטיול עם הבן שלו, ובגרייסלנד פול סיימון נוסע לטיול עם הבן שלו, ורואים דברים. אה, my traveling companion is nine years old, he's the child of my first marriage. אוקיי, אוקיי, אז כאילו, זה מין אומן כזה שבאמת, והסיבה שהוא כל כך השפיע על המון המון יוצרים, היא בגלל שהוא, אה, אני חושב, אה, אה, יוצר שבאמת לאורך כל הקריירה שלו, העניין של הביטוי האומנותי והשפה האומנותית, וה, ולהמציא ולהרחיב את גבולות השפה, היה חשוב לו יותר מאשר כל דבר אחר. אנחנו מגיעים עכשיו ל... זה אמצע התוכנית, אבל אנחנו מגיעים בעצם לשיא. לשיא קריירה אה, של סיימון וגרפונקל. אה, וזה שיא לא רק מבחינת ההצלחה המסחרית וה, והביקורתית והאומנותית, אבל כמו כל הצלחה גדולה, היה בסוף, היה בה סוף. כן. ואנחנו נשמע את השיר שבעצם אה, מייצג את הסוף. ואם כבר סוף, אז grand finale... אז ככה. כזה. <laughs> כן. כן. הפצפוצים זה על חשבון הבית, כן? כמה שזה יפה ועד כמה שאנחנו אוהבים לשמוע מוזיקה מתוך וינילים, לפעמים אין ברירה, ואנחנו עוברים לסיימון וגרפונקל בהופעה בהופעה בסנטרל פארק שבעקבותיה הם יצאו לסיבוב הופעות בעולם והגיעו גם לאיצטדיון רמת גן. זה הסוף, אז רק ככה. כן, כן. אז זה גם, זה גם שיר שנשאר בהופעה, כי אי אפשר לוותר על זה. וגם עם השיר הזה וגם עם אה, Sound of Silence היה לי אה, אה, סיפור ארוך, בגלל שזה באמת שירים שיושבים על הקול המלאכי של, אה, של גרפונקל. שזה אה, דבר שונה לחלוטין מאשר פול סיימון, זה חיה אחרת לגמרי. ו... בוא, בוא נדבר קצת על העובדה שבעצם, בסופו של דבר, כל אחד מהם קינא נכון. בתכונה אחרת לגמרי. של האחר. הייתה שם הרבה תחרותיות וקנאה ביניהם, לגמרי. פול סיימון ממש קינא בו, קינא, אה, ממש קינא בו. בקולו. כן. אה, כי באמת הם היו מופיעים ביחד, ואז מגיע, היה מגיע הרגע הזה של ברידג' אוף טראבל ווטר, ופתאום שום דבר לא היה חשוב יותר. <laughs> כי זה כוחה של וירטואוזיות, לווירטואוזיות יש המון המון כוח. אה, פעם אדם בן אמיתי, הגיטריסט והזמר, לא יודע אם אתם מכירים אותו, אה, עשיתי איתו איזשהו פרויקט, והוא אומר לי, אבא שלי, כשהייתי ילד, אבא שלו גם כן אה, יוצר שירים שעשה הרבה מאוד דברים, שאול בן אמיתי. אבא שלי אמר לי, אתה לומד גיטרה? תדאג להיות וירטואוז, כי עם וירטואוזיות אי אפשר להתווכח. כתב את השיר יותר יפה, שיר פחות יפה, בסדר, אולי יאהבו, אולי אולי לא יאהבו, אבל עם וירטואוזיות אף אחד לא יתווכח. <laughs> וזה באמת נכון, זאת אומרת, יש איזשהו כוח כזה לווירטואוזיות. מצד שני, כמובן ש, שגרפונקל היה תלוי לחלוטין ביצירה של, של פול, כי כל העסק הזה היה נשען על השירים של פול. כי ארט בעצם היה פרפורמר, אה, הוא, היה, כן. הוא, הוא שר שירים שכתבו אחרים. כן. גם קאברים, גם מקורים שכתבו לו, לא, לא היה לו את ה... את הכישרון שפול סיימון נולד איתו. כן. אה, ואז הגיע אה, ה-Bridge of a Troubled Water, ובעצם אה, גרפונקל גם רוצה להיות שחקן קולנוע. כן. זה מפריע לפול סיימון. זה מה ששבר את פול סיימון. אני חושב שהיה להם כבר ענייני אגו הרבה לפני כן, אבל באמת העניין הזה ש... שגרפונקל נסע לצילומים של סרט, ופתאום פול סיימון מצא את עצמו באולפן, תקוע. אה, רוצה להתקדם ולא יכול להתקדם, אז זה, זה כבר חירפן אותו לגמרי, ושם זה כבר היה הסוף. זה הקש ששבר את גב הגמל, מה שנקרא. והם, הם... אה, זה בעצם סיפור עצוב על שני חברים, חברי ילדות בעצם, ש, שהיום כבר לא מסוגלים לסבול אחד את השני. נכון, אתה ביניהם אהבה מאוד מאוד גדולה ש, שבעצם הסתיימה. אני אז... רוצה עכשיו להשמיע אותך, אוקיי. שר, פול סיימון. אנחנו גם מדברים על המופע של פול סיימון, שהוא מורכב משירים של סיימון וגרפונקל ופול סיימון, חצי-חצי. נכון. אז שמענו עד עכשיו את חצי אחד. כן. בואו נשמע את החצי השני, ונשמע את אה, עודד גדיר שר את 50 Ways to Leave Your Lover. ו... בביצוע חי מההופעה. חי מההופעה, ונזכיר, בתשעה... עשירי לתשיעי. עשירי לתשיעי. עד שיום אחרי. אה, <laughs> בתיאטרון הקאמרי. כן. קאמרי, הנה. Problems all inside your head, she said to me. The answer's easy if you'll take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to be your lover. She said, It's really not my habit to intrude, and furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself at the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack, make a new plan, stand don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Oh, hop on the bus, guys. You don't need to discuss much. Just drop off the key and leave and get yourself free. Oh, slip out the back, Jack. Back in your plan, stand. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Oh, hop on the bus, guys. You don't need to discuss much. Just jump off the key and get yourself free. She said, It grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. And I said, Well, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, Why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave a lover. 50 ways, 50 ways. Oh, yes, slip out the back, Jack. Make a new plan, stand you don't need to be caught run. Just listen to me. Hop on the bus, cause we don't need to discuss much. Just drop off the key, lean, and get yourself free. Ooh, slip out the back jack. Make a new plan, stand. You don't need to be caught run. Just listen to me. Oh, hop on the bus, cause you don't need to discuss much couch, just drop off the key, and get yourself, get yourself, get yourself. Oh, oh. out of back, Jane. Make new plan stand. You don't need to be caught right. You just listen to me. Oh, hop on the bus, cause you don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. לייב, לא באולפן, אבל לייב במופע של עודד גדיר, אה, ואנחנו תכף נשמע את גרייסלנד, אבל אתה רוצה להגיד משהו על גרייסלנד. כן, גרייסלנד זה עוד שיא אה, מאוד מאוד גדול בקריירה שלו, מבחינתו זה השיר הכי טוב שהוא כתב, אה, השיר עצמו, גרייסלנד. זה אלבום שהוקלט בדרום אפריקה עם מוזיקאים דרום אפריקאים, ובעצם... פתח להרבה מאוד אנשים את הרעיון הזה של מוזיקת עולם. אה, עשה באמת מהפכה מאוד גדולה בעולם המוזיקה, השפיע על המון המון יוצרים, על המון המון מוזיקה שבאה אחר כך. שלא לדבר על הלהיט שיצא משם, You can call me all, עם כל ההשפעות הדרום-אפריקאיות אה, והמקצבים, והקליפ עם צ'בי צ'ייס. אה, <laughs> נכון. אחרי גרסלנד הגיע עוד אלבום מאוד מאוד במיוחד, שאני אפילו אוהב אותו עוד יותר, שנקרא Rhythm of the Saints, שהוקלט בדרום אמריקה, עם מוזיקאים אה, מברזיל, וגם כאלבום מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד, ובאמת פול סיימון, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא אדם שלאורך כל הקריירה שלו חיפש וחיפש וחיפש והמציא והמציא, ועכשיו, לפני שנה, בגיל 81, הוא הוציא אלבום חדש, שנקרא Seven Psalms, שזה שבעת מזמורי תהילים, שהוא בעצם יצירה אחת של 30 דקות, ללא הפסקה. שזה דבר שהוא לא עשה אי פעם בחיים. אה, גם כן בום מאוד מאוד מיוחד, ובן שלו כתב על זה בעיתון הארץ, האלבום החדש של פול סיימון מוכיח את מה שידענו כבר מזמן, שאלוהים הוא כנראה שיר של פול סיימון. <laughs> אז זה פול סיימון, באמת בן אדם ש... אה, שללא ספק המציא המצאות אה, מדהימות. כן. ועכשיו הגיע הזמן לשמוע את גרייסלנד. Uh, שיר הנושא. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. Graceland. Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companions or ghosts in empty sockets? I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. טוב, פול סיימון, יסלח לנו כי עכשיו אנחנו רוצים לשמוע עוד שיר של עודד גדיר, שלא קשור בכלל לפול סיימון. ספר. אה, אז כן, אז אני כותב שירים. <laughs> גם אני התחלתי לכתוב שירים בערך בגיל 12, כמו פול סיימון. אני כבר ציפיתי לשמוע... ובהשפעת פול סיימון. ציפיתי לשמוע כותב שירים בעוונותיי או משהו כזה. אה, לא, לא, לא בעוונותיי. <laughs> אמ, גם לצניעות יש גבולות. <laughs> ו... You can call me עודד. כן. כן. אה, כן, אז הוצאתי עשר אלבומים, וזה מה שאני עושה אה, בעצם כל חיי, לכתוב שירים ולשיר אותם ולהקליט אותם ולהופיע איתם. אה, לצד דברים אחרים, ואפשר לשמוע איזה שיר, אולי אפילו שניים שלי, וחשבתי לשמוע את אני והטיגריס. שפשוט ידבר בפני עצמו, אין לי מה להגיד עליו. נשמע, אני והטיגריס, עודד גדיר. אני והטיגריס, אני והטיגריס, אני והטיגריס, רוקדים את הקנקן, רגל לפה, רגל לשם, רגל לפה, רגל לשם, אני והטיגריס, רוקדים את הקנקן. אני והטיגריס, אני והטיגריס, אני והטיגריס רוקדים את הקנקן, רגל לפה, רגל לשם, רגל לפה, רגל לשם, אני והטיגריס רוקדים את הקנקן. כשנמאס לנו החושך ונחסם לנו האור כשאין כבר לפיקח יתרון על השיכור כשהארץ שוב רועדת ובים גובהים גלים כשכל בריאי הנפש מתחילים להיות חולים כשזה נהיה מסוכן אז אני והטיגריס, אני והטיגריס אני והטיגריס רוקדים את הקנקן רגל לפה, רגל לשם, רגל לפה, רגל לשם אני והטיגריס רוקדים את הקנקן חוגגים על הקצב, שוכחים מהעצב חוגגים על הקצב, שוכחים מהעצב את הקנקן. כשנמאס לנו לחשוש ולהוריד שוב את הראש כשהכי הכי גבוה זאת קפיצה של בראש כשמזדחל הגעגוע והפחד מחלחל כשמטלטל הזעזוע ונדמה שאין גואל כשזה נהיה מסוכן אז אני והטיגריס, אני והטיגריס, אני והטיגריס רוקדים את הקנקן רגל לפה, רגל לשם, רגל לפה, רגל לשם אני והטיגריס רוקדים את הקנקן חוגגים עליה קצב, שוכחים מהעצב וזה כבר הבא אחריו, שנקרא... כפול. כפול. אז קיבלתם פי, פי שניים, אה, גדיר, אחד אחרי השני. לא בחצר תרנגולות משוררות בתוך הלום הן לא שרפות את הדקות כמוה, הן לא חושבות שזה חשוב. אם אין לי אהבה בלב העולם שלי חלול. התזמורת מנגנת, אנשים נוסעים לחו"ל. אם אין לי אהבה בלב, הזמן שלי כפול. לא ניצחתי, לא הפסדתי, לחזור מהטיול. היא נכנסת למכונית ושומעת שיר חדש. שהוא בכה בלילה, שהיא בוכה ביום. היא כותבת לו בוואטסאפ, מספרת על חלום. נשים עומדות במעגל, ובשבילה כבר אין מקום. אין לי אהבה בלב, העולם שלי חלול. התזמורת מנגנת אנשים נוסעים לחו"ל אם אין לי אהבה בלב, הזמן שלי כפול לא ניצחתי, לא הפסדתי, אחזור מהטיול החתול לא בסביבה. בעלה נכנס הביתה, לא אומרת לו מילה. הקירות מתערבבים כמו צבעים על בציור. מה מותר לה, מה אסור, לספר את הסיפור. מה מותר לה, מה אסור, לספר את... את הסיפור. אם אין לי אהבה בלב, העולם שלי חנון. התזמורת מנגנת, אנשים נוסעים לחו"ל. אם אין לי אהבה בלב, הזמן שלי קפוא. לא ניצחתי, לא הפסדתי, יואו. אהבה בלב, העולם שלי חלול, התזמורת מנגנת, אנשים נוסעים לחו"ל. אם אין לי אהבה בלב, הזמן שלי כפול, לא ניצחתי, לא הפסדתי, אחזור מהדיון. וגם הטיול שלנו כאן אה, נגמר, הטיול אה, שעשינו יחד עם עודד אה, גדיר במשעולי סיימון וגרפונקל ופול סיימון. ואנחנו נהנינו כאן. גם אני. גם אתה, זה הכי חשוב. עכשיו, לפני שניפרד, הגיע הזמן לתודות, תודה לאמירה שהפיקה תודה לקצין אספקה ראשי יוני בגן. אה, הפעם הוא אכזב אותנו. הבאת תקליט חורק, הבאת... טוב, לא חשוב, אנחנו נתחשבן אחר כך. תודה לרובי הטכנאי. ו... ותודה לך, אהרון. תודה על התודה. <laughs> אה, ואנחנו נסיים בשיר שפותח את המופע שלך. וזה אחד הליטים הגדולים של אה, פול סיימון מ-72, מי and הוליו דאון ביי דה סקול יארד. See מי and הוליו דאון ביי דה סקול יארד. אכן, אכן. אה, עשירי בספטמבר, קאמרי. אה, פול סיימון לא יהיה שם, אבל עודד גדיר כן, אז תבואו גם אתם. ועד אז, תודה שהייתם איתנו. נתראה בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. שיהיה לכם שבוע טוב ורק בשורות טובות. ביי. mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw. It was against the law. Ooh, the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, Oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. see me and Julio down by the schoolyard. see me and Julio down by the schoolyard. take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we was all on the coroner's wig, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. הקסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור